نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا زيغ عنها إلى هالك فصلوات ربي وسلامه عليه dhe mbi të gjithë ata të cilët i ndjekin dhe trasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj të nderuar vëllezër musliman, pejgamberi Allahut sallallahu taala alaihi wasallam ai nuri dhe ajo dritë, me nurin dhe dritën e të cilit Allahu i madhëruar e ndriçoi këtë planet, ndriçoi shumë zemra ndriçoi shumë njerëz dhe i nxori nga errësira në dritë, me nurin dhe dritën e tij, Allah i madhëzuar me miliona dhe miliona njerëz, drejtoi dhe udhëzoi dhe edhe më tej Allahu i madhëruar vazhdon t'i drejtojë dhe t'i udhëzojë. Pejgamberin e Zotit, sallallahu aleyhi wa sallam, të cilin i Madhi Allah e dërgoi mëshirë dhe rahmet për mbarë njerëzimin, i cili punoi natën dhe ditën, punoi kurrë pa u lodhur, vetëm e vetëm që ta udhëzojë njerëzimin, ta nxjerrë atë nga ajo humnerë e thellë dhe ta qesë në nur dhe në dritë. Nuk la rrugë të mirë, që nuk e spjegoi dhe nuk e sqaroi dhe nuk i nxiti ymetin dhe shoqërinë dhe njerëzimin që ta ndjekin dhe pasojnë atë rrugë dhe në anën tjetër nuk la rrugë të keqe e që nuk e sqaroi gjithashtu dhe nuk ua tërhoqi vrejtjen ymetit dhe shoqërisë së tij që mos ta ndjekin atë rrugë të keqe sepse padyshim rezultatet dhe pasojat do të jenë fatale dhe nuk vdiq alejhi selam përderisa e plotësoi Allahu i Madhëruar nëpërmjet tij dinin islam fenë islame nurin dhe dritën në këtë planet qysh tha Allahu i Madhëruar el jome ekmeltu lekum dinekum wa atmemtu alejkum ni'meti wa raditu lekumul islame dina Sot ua plotësova juve dinin islamin dhe ua plotësova dhe përmbusha nimetet dhe dhuntitë e mia dhe jam i kënaqur që islami të jetë fe e juaja. Kështu që pejgamberi alejhi selam nuk vdiq derisa e plotësoi këtë fe dhe na sqaroi se ai i cili do të vazhdojë i fortë të qëndrojë në rrugën të cilën ai e mbjelli dhe e kultivoi, do të jetë i lumtur me emrin e Allahut dhe nuk do të humbë asnjëherë as në këtë as në botën tjetër. Nga kjo, tha alejhi salatu wassalam, Terektu fikum ba'di ma in temessektum bihi len tedhil-lu ebeda, kitab Allahi vë sunneti, po ua la juve mas meje dy gjëra, që përderisa ju të kapni me to, kurrë nuk do të keni me humbur, përderisa ju të punoni me to, nuk keni për të devijuar, nuk keni për të humbur o ju njerëz, kitab Allahi, Libri i Allahut, Kur'ani i Madhërum, dhe Sunneti dhe Syneti jem, tradita ime. Nga anën tjetër, pejgamberi alejhi salatu wassalam na porositi që ta ndjekim edhe rrugën e hulefave rashidin, rrugën e kalifave dhe shokëve të tij besnikë, të cilët do të vijnë mas pejgamberit alejhi selam dhe tha alejkum bi sunneti wa sunnati al khulafa ar rashidin al mahdiyyin min ba'di addu alejha bin nawajidh ndiqni ndiqni rrugën time dhe rrugën e atyre që do të vijnë mas meje kalifave udhëzues kapnu për rrugën e tyre dhe për synetin e tyre dhe timen fort shtrëngonu dhe përqafonu me to fort Mos e lëshoni atë rrugë, se ajo është rrugë e cila ju qet në selamet, ajo është rrugë e cila ju shpëton me emrin e Allahut të Madhëruar. Dhe sot falë Allahut të Madhëruar, të nderuar vëllezër muslimanë, ani pse na ndan neve një distancë kohore, prej hiç ma pak se 14 shekuj, nga fjalët e pejgamberit alejhi selam të lartpërmendura, dhe nga zbritja e ajetit kuranor të lartpërmendur, Megjithatë, ky Islam, ky Kur'an dhe ai Synet, për të cilën Pejgamberi posi, porositi dhe urdhëroi, kanë vazhduar dhe vazhdojnë edhe sot e kësaj dite të jenë të kthjellta dhe të shëndosha dhe të padevijuara, të jenë ashtu sikurse kanë zbritur nga i madhi Allah dhe sikurse janë thanë nga goja e pejgamberit Sallallahu alejhi wa sellem, thanë ndryshe, ne sot, kur i ndëgjojmë fjalët e të madhit Allah, tebareke ue teala, i ndëgjojmë ajetet kuranore, na duket neve sikurse ajeti, tashmë po zbret i freskët, jo se ka zbritur para 14 shekujsh dhe se është bërë i vjetër dhe i papërshtatshëm dhe i pa nuk na konvenon për kohën tonë, I pakonvenushëm por në të kundërten na duket sikurse me qenë i freskët dhe në anën tjetër kur ndëgjojmë hadithet e pejgamberit alejhis selam thaniet e tij të bekuara dhe të pastërta na duket se pejgamberi është në mesin tonë po ec i gjallë në mesin tonë po na këshillon me gojën e vet alejhis salatu selam dhe ne punojmë me to Tamam sikurse me qenë në kohën kur ka zbritur Kurani dhe është thanë Suneti Pejgamberit alejhis salatu was salam. Falë të madhit Allah. Kjo është prej të mirave më të mëdha të dinit islam, që ky islam është ruajtur dhe do të ruhet, dhe që ky islam nuk do të vjetërohet, dhe që do të ketë gjithmonë gjeneratë pas gjenerate, që 14 shekuj sa gjenerata kanë kaluar, Dhe nëse ka kjo dynja jetë edhe katërmbëdhjetë shekuj të tjerë do të ketë gjenerata pa ndërprerë me emrin e Allahut të cilat do të vazhdojnë të jenë të fortë të kapur dhe të shtrënguar shumë dhe fort për librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu taala alejhi wasallam Sahi, dhe shumë e vërtetë, se mrenda këtyre 14 shekujve, ka pasur tatëpjeza dhe përpjeza, ka pasur barriera dhe barrikada të ndryshme, ka pasur nga pak stuhi herë të forta dhe herë ma të dobëta të cilat kanë fryrë nga veriu dhe jugu, lindja dhe perëndimi dhe ato stuhi herë herë e kanë zbehur e kanë zbehur devotshmërinë dhe sinqeritetin, e kanë zbehur shoqërinë islame, por falë Allahut të madhruar me kohë, islami ka ngadhënjyer, me kohë islami është zgjuar, është rikëmb përsëri dhe ka filluar ta vazhdojë traditën dhe rrugën e moçme që e ka të trasuar nga i madhi Allah të zbritur dhe të praktikuar nga pejgamberi a.s. Nga kjo, Themi lirisht dhe me plot përgjegjësi se edhe ajo rikëmbje dhe ringjallje, e cila ka filluar të rikëmbet dhe të duket haptazi, gjithandej në vendin tonë nga të rijtë dhe të rejat e popullit tonë, në veçanti, por edhe të popujve të tjerë gjithandej, në katër anët e botës në përgjithësi, është rezultat dhe rrjedhojë E asajna çka e thamë ma herët, se Allahu i madhruar, ka garantuar se ka për ta ruajtur këtë din dhe se muslimanët kanë vazhduar gjeneratë pas gjenerate që 14 shekuj ta pasojnë rrugën e Allahut të madhruar, rrugën e pejgamberit të bekuar alejhi selam, ta ruajnë këtë din nga çdo shtojcë nga çdo bidat dhe risi dhe në anën tjetër nga çdo mangësi e mundur që të futet në te. Pra sot nuk është bërë asgjë tjetër, as nuk është duke bërë, përpos asaj që muslimanët janë duke u kthyer në bazë të shëndoshë, në Kuran dhe në Synet, në atë çka është kërkuar dhe kërkohet nga ta dhe nga çdo musliman në katër anë të botës. Pra është një kuptim i shëndoshë dhe real i Islamit dhe një praktikim i mirëfillt i dinit të Allahut të Madhëruar, ashtu se kanë praktikuar gjeneratat e hershme dhe të para, natyrisht me dallim të devotshmërisë dhe sinqeritetit dhe përkushtimit, sepse ata kanë qenë më të devotshëm sesa ne, më të përkushtuar sesa ne, por megjithatë bazat mbesin të njëjta, esenca dhe mandamenti dhe fundamenti mbetet i njëjtë dhe thelbësor, ai është libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu taala alaihi wasallam. Pra, kjo ringjallje e kësaj shoqërie Kjo ringjallje e kësaj rinie, kjo ringjallje e kësaj inteligjence në të gjitha profilet e jetës, nuk është rezultat dhe rrjedhojë e ndonjë fraksioni, apo grupacioni të jashtëm apo të mbrendshëm, në asnjë mënyrë dhe këtë e them me plot përgjegjësi, por është rrjedhojë e punës të cilën e kanë bërë njerëzit e devotshëm dhe të kuptimit real dhe të mirëfilltë të Kur'anit të madhruar dhe të Sunetit të bekuar të pejgamberit alejhi salatu wassalam. Është shumë normale që njerëzit të cilët punojnë ata edhe të akuzohen dhe të shpifen. Është shumë normale që njerëzit e devotshëm dhe puna e sinqertë Që Islami i mirëfillt t'ia vret njerëzve sytë dhe t'ia vret njerëzve veshin, t'i pengojë dikend dhe si rezultat i asaj të mos të ngurojnë, edhe të shpifin dhe të akuzojnë, ata muslimanë të sinqertë dhe të devotshëm, nganjëherë duke mos guxuar të akuzojnë islamin, kjo është e rëndomtë edhe të shpifin shpifje të reja, dhe emra dhe etiketime të reja, të cilat nuk kanë të bëjnë me realitetin, por kjo është e rëndomtë dhe ka qenë edhe te evlijat e Allahut të madhruar, ka qenë edhe te pejgamberët e Allahut, ka qenë edhe te evlijat e Allahut dhe do të vazhdojë edhe te ne dhe deri n'ditën e gjykimit. Por këto nuk guxojnë neve të na luhatin aspak nga rruga në të cilën kemi filluar dhe ia kemi dhanë besën Allahut Se kemi me vazhduar në te, ato stuhi, të mëdha apo të vogla, i merr koha, i tret me emrin e Allahut të madhruar, ndërsa ajo që është e fortë, ajo i rrënjët i ka thellë, të rrënjosura me emrin e Allahut, ajo mbetet dhe do të mbetet deri n'ditën e gjykimit, sepse ata të cilët janë të përkushtuar për me mbajt dinin e Allahut të madhruar, ata janë evlijat e Allahut E Allahu i don evlijatë e vet, ata janë miqtë e Allahut, e Allahu i don miqtë e vet, qysh ka thënë Allahu te bareke ve teala, Bela men aufa bi ahdihi wa taqa fa inna Allaha yuhibbu al muttaqin gjithsesi ata të cilët e kanë çu besën e Allahut në vend dhe janë të frikësuar dhe janë të përkushtuar dhe janë të devotshëm Allahu me të vërtet dhe pa dyshim I don të devotshmit dhe Allahu ka me i nxjerr ata nga errësira në dritë, nga humnera ka me i qit në shpëtim, qysh ka thanë Allahu, Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur, Allahu është kujdestar, Allahu është përgjegjës, Allahu është mbikëqyrës, ndaj atyre të cilët kanë besuar, I nxjerr Allahu ata nga errësira në dritë, i qet Allahu në shpëtim, u a sqaron rrugën e drejtë, i forcon n'rrugën e drejtë, i ndihmon n'rrugën e drejtë, i vendos dhe i çelikos në rrugën e drejtë me emrin e Allahut te bareke ve teala derisa të vdesin. Atyre të cilëve u a turbullojnë sytë, u a vrajnë veshët, Praktikimi i Islamit të një numri të konsiderueshëm të rinisë tonë, që falë Allahut të Madhëruar për çdo ditë vjen dhe shtohet, atyre u themi se Allahu i Madhëruar i drejtoft dhe Allahu i madhruar ka për t'i sqaruar dhe t'i qitur në shesh secilit punën e vet të cilën e ka bërë në këtë dynja kur dalemi para të madhit Allah tebareke ue teala Ne nuk kemi kohë të merremi me thashethënat e askujt. Ato kanë qenë dhe janë dhe do të vazhdojnë, por nuk kanë asnjë fakt dhe asnjë element se shoqëria jonë islame, gjithsesi kjo rini është një mjet destabilizues i shoqërisë dhe shtetit tonë, përkundrazi janë ata, të cilët edhe natën luten për shtetin tonë dhe për shoqërinë tonë dhe për këtë popull. Janë ata të cilët ja dojnë të mirën njerëzimit. Janë ata të cilët e ulin kryt poshtë edhe për mos me shiquar haram e le ma me hec dhe me vepruar në haram. Janë ata të cilët i ka zgjedhur Allahu i madhruar. Janë ata të cilët janë të përgëzuar me mirësi dhe jetë të lumtur në këtë dynja Edhe Pejgamberi alejhis selam, edhe muslimant kanë me pa punën e juve, e pastaj keni për t'u kthyer te i madhi Allah, ai i cili e di të msheftën dhe ai i cili e din të dukshmen dhe nesër ka pjojnë për t'ju informuar gjërësisht dhe hollësisht për atë që keni punuar në këtë dynja dhe në bazë saj dhe mbi të edhe sipas saj ka edhe për t'ju llogaritur e ne presimi nga i madhi Allah tebareke ue teala rezultatin dhe frytin dhe shpërblimin për punët e tona dhe mundin të cilën e bajmë e nuk kem nevoj për askën tjetër na mjafton Allahi i madhruar hasbun Allahu ue niëmel uekil dhe si fund bimë istikfar për vetveten tonë dhe llëzërit dhe motrat tona dhe lusëm Allahun me i udhëzu dhe me i drejtue qysh na ka udhëzu dhe na ka drejtu neve andaj bini istikfar dhe kërkoni faljen nga i madhi Allah